บุ๊กทูยี่สิบแปด อัทวิสอัทวิส ในโรงแรม การร้องเรียน ह ॉเทลม ध ् य ตักรารีी ह เทลม म ध ्ตักรารีฝักบัวใช้งานไม่ได้ शॉवर าा ल त न ा ह ี शॉवर चालत नाही मी नाम ऊन नळाला गरम पाणी येत नाही आहे नळाला गरम पाणी येत नाही आहे คุณมาซ่อมมันได้ไหมคะ आपण त्याची दुरुस्ती करून घ्याल का आपण त्याची दुरुस्ती करून घ्याल का ในห้องไม่มีโทรศัพท์ खोलीत टेलिफोन नाही आहे

โคลิดคูปัสอาวาจีตห้องนี้เล็กเกินไปโคลิคูปลาหานะเฮคลิคูปลาหานะเฮห้องนี้มืดเกินไปโคลิคูปกาโลขี้อาเฮคลิคูปกาโลขี้อาเฮเครื่องทำความร้อนไม่ทำงานฮีเตอร์จาลลัตนะฮีฮีเตอร์จาลลัตนะฮี ครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน วาตานุคุลกจัลต์นะฮีวาตานุคุลกจัลต์นะฮีโทรทัศน์ไม่ทำงาน ดูรดชนสันสัตจัลต์นะฮีดูรดชนสันสัตจัลต์นะฮีดิฉันไม่ชอบเลย มลาเตอาวดต์นะฮีมลาเตอาวดต์นะฮี มันแพงเกินไป ते खूप महाग आहे ते खूप महाग आहे คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ आपल्याजवळ काही स्वस्त आहे का आपल्याजवळ काही स्वस्त आहे का ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ इथे जवळपास युथ हॉस्टेल आहे का इथे जवळपास यूथ हॉस्टेल आहे का มีเบดแอนด์เบรคฟาสต์ใกล้ที่นี่มีไหมคะ इथे जवळपास बोर्डिंग आहे का इथे जवळपास बोर्डिंग आहे का มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะ इथे जवळपास उपहारगृह आहे का इथे जवळपास उपहारगृह आहे का